अलाह खां सवाइ जिन खे सॾींदा आहियो से अव्हां जड़ाई बाना आहिनि तंहिं करे जेकॾहिं अव्ही सचा आहियो त उन्हनि खे सॼो त भले अव्हां खे वरंदी ॾियनि